رسول الله jaholiyat davridagi arab jamiyatidan ko'rinish arablarning ijtimoiy ahvoli arab jamiyatida ahvoli bir biriga o'xshamaydigan ijtimoiy tabiqalar mavjud edi oqso'nglar tabiqasidagi erlarning oiladagi o'rni nihoyat ustun bo'lib qolmay hatto bu tabiqaning xotin qizlarimi to'liq tanlash erkinligi va so'z erkinligiga ega edi bu tabiqining xotin qizlari qattiq hurmatlanadi va ularning iffat nomusi uchun qilichlar shiltilib qonlar to'kiladi bir odam arablarning nazarida yuksak o'ringa ega bo'lg'isi saxovat va shijoat fazilati bilan maqtalg'usi kelsa ko'pincha hollarda xotin qizlarning tiliga murojaat qiladi ayollar xohlasa qabilalarni tinchlikqa erishtiradi xohlasa qabilalar aro urush jidal o'tlarini yoqatdi Şundaqdım erlar yanıla oilaning to'liq hüquqluq boshlig'i va oilaning qonuniy mas'uli hisoblanadi Ər er xotunluq münasibət odatda oila boshlig'ining qo'shilishi bilan to'y marosimi o'tkazilgandan keyin kuchga ega bo'ladi Xotun qizlar o'z beshimchilik qilib egi chaqinlarning gapini yerib o'tolmaydi yuqori oqsumaklar tabiqasining ijtimoiy ahvoli mana mushundoq bo'layotgan bir paytda tövən va otur tabiqadagi er ayollar orasida bir qism pastkash kishilarim bor edi biz bundaqlarning ijtimoiy ahvolini faqat shalloqliq hayosizlik deyishdan boshqa so'z bilan ifodalay olmaymiz imom abu davud oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilib bir hadisda mundoq degan jaholiyatning nikoh ishlari to'rt turlik bo'lib uning birisi kishilar bugungi kunda amal qilib kelayotgan nikohlanish qoidasi shu edi ya'ni har taraf ayol tarafga xaridorlik qilib elchi yo'llash to'yliq mahri berish ondan keyin to'ylishish Yana bir xil nikohlanish odati arada er xotinlik munosabati bor bo'lgan bir jup er xotinning eri xotini heyzdan pok bo'lganda uningga paloni erga xotin bo'lib uning urug'ini olgan deydi va xotini palonni nomildor bo'lguncha yaqindarchilik qilmaydi va bir joyda yotmaydi ayolining shu ardin qo'rsoq ko'targanligi aniqlansa andin xohlasa bir o'rinda bo'ladi xohlasa bo'lmaydi ular buni bolasining so'rtliq tug'ilishini orzu qilib shundoq qiladi Шуңа бу никои истибзо, ya'ni o'liq ilish nikoyi deb ataladi. Uchinchi bir xili bir qancha er jam bo'lib birla vaqtda bir xotin bilan birga bo'ladi. Bu xotin qo'rsoq ko'tarib tuqqandan keyin bir qancha kunni o'tkazib o'tib, shu erlarning hammasiga odam avatib yig'atdi. Hech qaysisining kelmaslikka haddi emas edi. Ular jam bo'lgandan keyin ayol o'zi rozi bo'ladigan birisining nomini atab, "Mana qilgan ishinglar hammanglarga ayon. Men tug'dim. Paloni, бала сенинки deydi shuning bilan бала әшу әрге мәнсіп болады төртінші бір хілі нұрғын кішілер топлышып бір хотын білән бірге болады u xotinmi qarshilik bildirmaydi bular asosan poyish xotinlar bo'lib ular erlarning tepib kelishiga qulay bo'lsin uchun eshik derazalarning ustiga bayroq chiqarib qo'yadi bunda xotinlar qo'rsoq ko'tarib tug'sa elqi erlar hammasi jam bo'lib qopiykash chaqiratdi andan keyin bu haromdan bo'lgan bolani ashu qopiykash paraz qilib bekitgan odamga mansub qiladi va shuning bolasi bo'lib qoladi alloh muhammad sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib avatib jaholiyat aholisining ashundoq noto'g'ri nikohlanish shahvat ado qilish qilmishlarini cheklab bugungi islom dini yo'l qo'ygan odil nikoh tizimini o'rnatdi degan arablarda yana ar xotin munosabatini qilishning bislari va nayzlarning tig'lari o'rnatilgan ahvollarim bor edi bu asosan qabilalar ora yuz bergan urushlarda g'olib taraf mag'lub tarafning xotin qizlarini asirga ilib uni xotin qilishdan kelib chiqqan nikoh munosabati bo'lib bu xotinlardan dunyoga kelgan bolalarning peshonasidan nomus sedisi umr voyat soqimaydi hammaga ma'lumki arablar jaholiyat davrida ko'p xotinlik bo'lishda cheklimiga uchramaydi shunga ularda bir er hamshira och singillarni bir nikohda jamlaydigan ishlarmi bor edi otasi nikohi ilib qo'yayotgan yoki otasidan tul qolgan o'gay onalarni uyalmasdan xotin qiladi arlardagi taloq ayrilish huquqimi cheklimiga uchirmaydi qisqasi zinaxo'rlikdan iborat bu pastkashqilik har qaysi tabiqalarda umumlashib ketgan edi biz bu fohishivozlik va pastkash qiliqlardan saskindigan ayrim tegi pokiz er ayollardan boshqa hech qaysisi bir tabiqa va bir sinfni bu razillikka tushib qolmagan deb istisno qilolmaymiz Hər halda өр ayollarının əhvalı dedəklərininkinin köp yaxşı idi. Fahişə ayollarının mutlaq köp qismi asası cəhətdən dedəklər olub, aşkarlanışca cəhalət ahalisinin köp sandıqları bu fahiş qılıqlarga çetilib qalışını numus his qılmaydı ekan. İmam Əbu Davud Əmri ibn Şuaybdən u dadısından, u bovusundan naql qılıb aytdiki, bir adam "Ey Rasulullah, palani mening balam. Mən onun anası bilan burun cəhalət vaxtında birigi bolğan idim. deganda payg'ambar alayhissalom islomda jaholiyat davosi oqmaydi jaholiyat davri ketdi bola to'shak egisining zinaxo'r tosh kesak qilinadi deb javob bergan sad ibn abu vaqqos roziyallohu anhu bilan abdi ibn zamiqning zamiqning dedikidan bo'lgan o'g'li to'g'risidagi jidal mojarosining tafsiloti hammaga ayon jaholiyatda ya'ni ota bolalar munosabatimi ko'p xil edi ularning ba'zilari bolalarini oldimizda yo'rg'ilgan umoq bolamiz yer yuziga ajrab tushgan jigar parimiz deb e'tiborlasa yana ba'zilari qizlarning numus keltirishidan va ko'p chiqimdor qilishidan qo'rqib ularni tirik holatda ko'mib yutadiganlari va nomratlikdan qo'rqib bolalarini kichik holatida ko'mib yutadiganlarmi bor edi bu haqda qur'oni karimning sura anom bir yuz ellik birinchi oyat sura nahl ellik sakkizinchi ellik to'qqizinchi oyat va suri Bani Isroil 31-oyatlarda aniq bayonlar bor. Lekin buni jamiyatda umumlashgan odat deb kesib aytolmaymiz. Chunki ular dushmanni mudofialanish uchun o'g'il farzandga hammadan bak ehtiyojli xalq edi. Ammo ularning qarindoshlar aro munosabati, tog'ining bolalari bilan bo'lgan munosabati, o'z jamiyat ichidagi urug munosabati intayin mustahkam va quyuq edi. ular intayin qabilavoz bo'lib o'z qabilasi uchun o'lib tiriladi bir qabila ichida ustunlikni egallagan birlik ruhiga tarafvozlik ruhi qo'shilib ijtimoiy tartibning asosi urug'doshlik va urug' tuqqanchilik taassubiyati ustiga qurilgan edi ular qarindishing zolim bo'lsin yoki zulmga uchursin o'xshashi yordam berishing kerak degan maqol tamsilning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'ratdi islom dini barliqqa kelgandan keyin bu tamsilning zolimga yordam berish degan uqumini zulm selishdan to'sish deganga o'zgartdi ammo tamsilni butunlay yo'qqa chiqarmadi huquq mansab raqobati ko'p hollarda bir otaning naslidan ko'payib shoxlagan qabilalar aro urush mojroni keltirib chiqaradi aviz hazraj abas zabiyon va bakri tag'lib qatorliq qabilalar orasida yuz bergan qonliq to'qinishlar buning jonliq misolidir ammo urug'doshlik munosabati bo'lmagan qabilalarning munosabati butunlay uzilgan edi ularning asosiy kuchi urushga sarf qilinadi biroq diniy jihatdagi ba'zi o'rtaq an'ana va urf odatlarga hurmatsizlik qilib selishdan qo'rqish va g'oyibona ayminish ularni qilish nayzilarining besini yondirib jidal mojaro o'tlarini o'chiratdi ba'zida do'stlik o'rnatish ittifoq tuzish va rayon tavalligi qatorliq omillarmi qarshilashayotgan qabilalarni birlashtirib qo'yadi bo'libmi haram oylari ularning hayotini saqlab qolishi va turmushni qamdab olishiga cho'ng fursat yaratib bergan edi gapning xulosasi arablarning ijtimoiy ahvoli intoyin qaloq tuvan darajada bo'lib jaholiyat tumonlari besib ketgan edi xurofat uchun maydon keng hozirlangan bid'at xurofat va ozg'un fikr qarashlar erkin parvoz qilmoqda odamlar hayvon kabi yashaydi ayollar mol matoning o'rinda elib setiladi butun bir millat o'ttirsidagi o'zaro birlik rishtisi butunlay uzilgan bo'lib bor deyilgan hukumatlarning borliq asyodi fuqarolarni bulab o'z cho'ntigini to'ldirish yoki qarshi raqiblarga urush qo'zg'ash g'amida tipirlash edi arablarning iqtisodiy ahvoli arablarning iqtisodiy ahvoli ijtimoiy ahvolidan jiq farqlanmaydi biz ularning turmush odatiga nazar soladigan bo'lsak bu nihoyat aniq oydinlashadi alayli tijorat ularning hayotlik lozimatliklariga erishishning birdan bir yo'li edi tijorat safari degan odatda vaziyat muqim jamiyat tinch bo'lgandila ondan ravaj topadi ammo bundaq tinish ittifoq bo'lgan siyosiy vaziyat arab yerim oralida harom oylarning boshqasida hargiz tepilmaydi arablarning ukaz zul majaz va majinna qatorliq mashhur bozorlari dal mushu oylarda o'tkaziladi ammo qo'l hunarvanchilikni olsak arab sanoat arablar sanoatdan eng yiroq millat edi arablarda bor deyilgan sanoatning bor yo'qi faqat qo'l to'qimchilik va teri xurum ashlash va gazallar edi xolos qo'l-hunarvanchilikning ko'p qismi yaman va hira aholilarida shuningdek shamga yaqin joylardagi xalqlarda tepilatdi orolning ichki qismida faqat dehqonchilik bog'vanchilik va chorvachilikqa tayinatdi arab ayollari bo'lsa yeb igirish bilan shug'ullanardi lekin bu ayollar ming jafoda egirib to'qigan yeb matolari harbiy hozirlikqa yetmaydi namratliq va och yalang'ochchilik jamiyatda umumyuzlik baloyi ofatga aylangan edi ijtimoiy axloq jaholiyat arablarida sog'lom aql va pok vijdon ravo ko'rmaydigan nachar va razil ishlarning borligini inkor qilmaymiz lekin ularda kishini o'ziga jalb qiladigan hayron qoldiradigan va ulga ilishga arziydigan ajoyib esl axloqlarim bor edi birinchi saxovat arablar kangqo'lliqda baslishatdi va xayr saxovat bilan faxrlanatdi ularning saxovat bilan maqtanish va sahiylarga madhiya o'qish uchun ijod qilgan she'rlari arab she'rlarining yerini egallaydi ularning bir birining uyiga qahraton sovuq va ocharchilik kunlarida uchtumtut bir mehmon tushib qolsa sohibxonning uyida faqat o'zining va oilasining jon tomir bo'lgan birli tugisi bor bo'lsa shu on uni saxovat ruhi birli harakatlantiratdida u ikkilanmasdan yilqi tugini so'yib mehmonga ziyofat beradi ulardagi olijanob fazilatlardan biri shuki ular haddi hisobsiz ig'ir diyat va iqtisodiy yuklarni ustiga ilishga rozi ediki qon to'kilish va bir insonning jinining nohaq zoya bo'lib ketishiga sukut qilib turmaydi ular o'zlarining bu ishlari orqali qarshi tarafning amaldor boshliqlariga faxriy tafag'ur qilishyapti ularning sehiy kang qo'lliq hislatlaridan biri ular haroq sharob ichish bilan maqtanadi ular buni aroqkashlikning o'zi faxrlanishga arziydigan ish deb qilmasdan balki uni saxovat yo'llarining bir turi uning ustiga aroqkashlik odamga kang qo'lliqni o'gitidu deb qiladi Шуның үшін олар үзім дарқыны кәрәм, яни сахават дарқы деп атайды. Үзім марқыны бинтул кәрәм, яни сахават қызы деп аташқан еді. Әрәпләрдегі қадимгі классик шеерлер топлымы назар салыдыған болсақ, махсус арақкешлік тоғрысында мәдхия ва пәхрилниш бапларын көрміз. Әрәпләрнең сахават юллардан бири қимарвазлык иде. Ular qimorni saxovat usullaridan bir xil usul deb qaraydi chunki ular qimordan olgan foydani yoki taqsimotdan oshqinni butunlay ojiz miskinlarga yegizatdi shu jihatdan qur'oni karimningmi aroq va qimordan foydali taraflarning borligini inkor qilmasdan balki bu ikkisidagi gunoh foydasiga qaraganda texmi cho'ngdir deb ogohlantirish berayotganligini ko'ramiz arablarning eng chong alohidligi ahdiga vafo qilish ahdi ularning nazarida chin eslashga tegishlik din edi ahdiga vafo qilish uchun jon jigar farzandlarining o'ltirilishi va xonavayron bo'lish qatorliq ig'irchiliklar hech nima emas edi buningga shaybon qabilasining boshlig'i honii ibn masud simvol ibn odiya va hojib ibn zirorlarning qissalari amaliy misol bo'la oladi uchinchi izzatun nafs ya'ni o'z o'zini qadrlash zulm sitamlarga tiz bukmaslik va xo'rliqqa bosh egmaslik ruhi ulardagi qaram shijoat qaysar iroda va darhol harakat qilish g'ayrat qatorliqlarni shu axloqlarning ko'zi deyishga bo'ldi chunki ular izo ahonat va xo'rliqning purqi chiqadigan har qanday bir gap so'zni anglasila qo'llari qilish nayzlarni ilib urush marshini yangratadi va bu yo'lda qanchalik qurbonlarni berishdan parvo qilmaydi to'rtinchi qiyin ishlarga qadam bosish ular shon sharaf keltiradi deb qargan har qanday bir ishga iroda bog'lasa uni hech narsa to'siyolmaydi balki ular xavf xatarga qaramay o'zini ashi ushqa ataydi beshinchi halimliq ya'ni muloyimliq o'z o'zini idora qilish va tamkinlik fazilatdir ular bu axloqlar bilan maqtansimu biroq ulardagi qaram shijoat va jangovarlik qaysaron ruhi o'z o'zini qadrlash ruhini o'tgan edi oltinchi sahrolik xos shahar madaniyatining kirdog'lari va hiylagar nayrangvozliqlari bilan bulg'anmaslik ularning tabiatidagi samimiy sadoqatmanlik omonatga vafo qilish va aldamchilik makkorlikdan nafratlanish qatorliq olijanob fazilatlar shu axloqlarning jumlasidandir biz bu qimmatlik isl axloqlar arab yarim orlining butun dunyoga selishtirgandagi muhim jug'rafiyalik joyilish aloyiligi bilan qo'shganda ularning bosh eltilik yukini va insoniyat millatlarga va insoniyat jamiyatiga rahbarlik qilish vazifasini ustiga olishga tanlanganligining birdan bir sababi bo'lgan bo'lishi mumkin deyishga haqliqmiz chunki bu axloqlarning qismanlari qarmoqqa yomonlikqa elib boradigandek va ig'ir oqibatlarni keltirdigandek ko'rinsinmi lekin u azraq isloh qilinsila insoniyat jamiyatiga zo'r manfaat elib keladigan bebaho guvarlardir mana bu islohotni islom dini haqiqiy ravishda elib bordi biz buningdan inson ruhidagi yaxshi yomon taraflarga allohga bog'langan bir e'tiqod yetakchilik qilmasa u yaxshi taraflarningmi uzil kesil yaxshi bo'lolmay nisbiy o'zgarishdan xarakter ilib kelganligini ko'ralaymiz arablardagi esl axloqlar ichida va'daga vafo qilishdan qolsa eng qimmatlik va foydasi eng zo'r bo'lg'ini o'z qadr qimmatini bilish xatarlik ishlarga jur'at qilish ko'tarangi ruhliq bo'lish fazilati bo'lsa kerak chunki yomon illat va yomon ishlarni cheklash va odil tartib o'rnatish dal mushundoq qat'iy iroda kaskin qaysaron ruh bilan vujudga chiqadi albatta arablarning yuqorida biz tilga ilib o'tganimizdan boshqa yana nurg'un go'zal axloq fazilatlar bor